E, brat živi u Austriji, imao je brak i za sebe i dvoje djece. Da li je ispravno da se odreknem svoje djece zbog novog sklapanja braka, da vas Allah nagradi? Odbilim šitan rajim, odbilim šitan rajim, Al evlad, evlad, evlad, kako će se vjernih odreći svog djeteta, ja rabi se mati, Nelogično, u smislu odgoja i nečega, znači pravilo, roditelj ostaje roditeljem i imaju brigo o njemu, propisi vezani za razvod i slično, braku, ako je došlo do nečega, molim Allah subhanahu wa ta'ala sačuva ummet Muhammed a.s. od takvi, znači koji od, od nečega što se zove razvod braka, što se događa, znači nekada da budu djeca ugrožene zbog nečega, jer roditelj snosi odgovornost poslije nakon braka, zbog kod ti momenta način odgoja djeteta posle razvoda, znači imaju pravila po tom pitanju, savjetujem ratu, znači da bude od onih koji će povesti računa o odgoju djeteta za koje je odgovoran